Man patinka su tavimi draugauti. Radio Gama. Radio Gama. Radio Gama. 99 FM. Laida paaugliams yra racijos. super late tonight, picking apples, making pies. Put a little something in our lemonade and take it with us. We're half awake in a fake empire. We're half awake in a fake empire. tiptoe through our shiny city with our diamond slippers on, do our gay ballet mass. Bluebirds on our shoulders, we're half awake in a fake empire. We're half awake in a fake empire. racijos. Daugiau drive, daugiau drive. Yra racijos. Su tokia, su tokia intonacija. Su tokia... Yra racijos. Puikiai. O dabar masliai, o dabar masliai. Pasaka. Šabatu. Sveiki. Sveiki. Čia yra racijos. Mano vardas yra Adomas. O aš esu Salvija. Ir šiandien mes iš karto pradedame laukia, mes esame Turgaus gatvėje, taip? Ir šalia mūsų prisidėjo dvi mūsų e, gerbėjos, fanės, abi dvi jos yra kalbėjusios vienoje mūsų laidoje, tačiau mes neatskleisime jų tapatybės. Aš kaip tik galiu pasisveikinti su mūsų e, rezidentėmis. Sveikučiai, laba diena. Gerai, tai šiandien mes darom apklausą mieste ir visus kalbinam ir klausim žmonių, ar jie skaito paauglių literatūrą. Tokia ir yra mūsų šiandienos tema. Ir dabar aš paklausiu mūsų rezidentės numeris vienas, ką tu galvoji apie e, paauglių literatūrą ir tu skaitai, ar tu apskritai skaitai? Aš apskritai skaitau, bet kalbant apie paauglių literatūrą, tai vargiai teko leisti šias knygas. Susipažinus kaip su Stefan Meyer, su Lelidžiu ir su Kevin Brooksock knygų serijomis. Brukso, ne knygos tau, tau atlėpė. Taip. Kaip tu manai, kodėl? Man patiko gal jo pirmoji knyga, nes ji buvo apie gyvenime pasimetusi paauglį, kuris ieškojo ne tai, kas jis yra kaip asmenybė, o tai, kas jis yra kaip fizinis asmuo, ar jis yra kaip žmogus, ar jis yra kyborgas, ar jis yra robotas. Visi jo fizinių duomenų paieškos perėjo jo visą asmenybės paieškas ir tai buvo ganėtinai tuo laikotarpiu įdomu ir subtilu. O pavyzdžiui, kaip tu reaguoji į tai, kai būna knygose kažkokie anglicizmai arba kažkokie ten e, žargonai? Aš manau, kad tai ganėtinai yra kvaila, nes tai visgi dar ko mūsų kalba ir kadangi jaunimas ir taip turi problemų su lietuvių kalba, tai rašant įvairiais lengais, manau, nėra negerai mokyti jaunimo toliau taip kalbėti. Kaip prieskoniui knygui, kad atsispindėtų keli, tai yra visai įdomu. Bet kai knyga yra persismelkusi būtent tuo, aš manau, kad tai nėra gerai ir nevartotina. Oho, kokia tavo diplomatiška nuomonė. Tai va, tai mes dabar ieškome iš tikrųjų jaunimo kažkokio skaitančio ar neskaitančio, sužinosim iš jų. Labas, galiu tavęs paklausti vieną klausimą. Kokias skaitai, kokias nors knygas? Jo, visas. Ką, ką, ką skaitai dabar, pavyzdžiui? Prietrankas dienoraštis. O tau patinka paauglių literatūra? Ar... Patinka. Patinka? Ka, kaip tu galvoji, kodėl tau jinai patinka? Faini, ten istorijų būna. Gerai, ačiū tau. Palauk, koks tavo vardas ir kiek tu metų? Man 11 metų, aš antraja. Taigi tokia išties kitokia nuomonė įdomi nuomonė. Gal jūs norit pabandyti paklausti keletos klausimų? Jo, aš galiu. Nori? Jo. <laughs> Žinoma, va, tenai atsistosim. Sveiki, mes norim užduoti porą klausimų. Tai ar skaitot knygas? Mm, o mane saskaitas kaip knyga? Ne. Netikėta ta prasme. Tada neskaitau. O jūs? Panašiai. Nu jeigu majonezas ne, ne knyga. Kai buvai 13 metų, ar buvo bent viena paauglių literatūros knyga, nu ten, žinai, ten Saulėlydis, Ledikas. Heroinas. O tai kai ją perskaitai, jinai tau patiko? Nu, kai man buvo 13 metų, buvo nepopuliaru nemėgti heroino kaip knygos, tai... Taip. Orgase prie bedugnės? Čia jau devintos klasės hipsterių skaitalai, tai... O jo, tai čia skaitalai, o kodėl taip manai? Nu, skaitalai, čia kažkokį neigiamą atsvalį turi jūsų nuomonė. O taip. Ne, aš tiesiog skaitalai knygos sinonimas, ar aš kažką netaip vartoju. Nieko, viskas gerai, čia nuomonė. Ačiū. Žiūrėk, ten jauni žmonės, man yra, kad jau. Jo, man. Aš Sveiki. Gal atsakytumėte keletą klausimų? Jokių klausimų? Visiškai. Net apie skaitimą? Net klausimų? Ne, apie skaitimą tai tikrai ne, ne. Ne, ne neskaitau. Visiškai. O Facebooko net neskaitot? Tai einam jau per perėją, einam tiesiai per perėją, einam tiesiai į pokalbį ir tiesiai į mūsų studiją. Dieve, kiek tiesiai e, į pokalbį su Indra Bričkute, kuri yra? Lietuvos muzikos ir teatro akademijos kino dramaturgijos e, kurso studentė ir labai aktyvus, rašantis, kuriantis žmogus. Kūrybingas žmogus. Ir rašantį daug straipsnių literatūroje ir mene. Parašiusi ir kitose tinklalapiuose kaip e, Bernardinai bei Vakarų ekspresas. Kiek žinau, tai jinai daro viską. yra racijos. Sveiki. Sveiki. Čia yra Racijus, e, aš esu Salvija. Aš esu Adomas. Ir šiandieną mes kalbame su Indre Burškute. Sveika. Indre Burškutė yra Lietuvos muzikos ir teatro akademijos e, studentė. Ji ten studijuoja kino dramaturgiją ir rašo įvairius straipsnius. Jos publikavo ir literatūra, ir menas. Ir šiandieną mes apskritai kalbame apie paauglių literatūrą. Kokias knygas tu skaitai paauglys? <laughs> vis tiek einant metams, tarsi, mm -hmm. vis tiek kažkoks skonis. Bet kuriuo atveju, kai esi jaunesnis, tarkim, 11-12 metų, kai yra ta ankstyva paauglystė. Mm -hmm. Tai buvo vienokia literatūra ir aš esu perskaičiusi ir tą vadinamą įsulėlydį. Ir yra vienas dalykas šnekėti apie literatūrą, kuri yra, mes manom, kad ganėtinai liekšta, bet ji yra ganėtinai neblogai parašyta, tą reikia prisiminti. Mhm. Kad lygiai taip pat uh, mes galim šnekėti, tarkim, apie fantastikas, kuris skirta jaunimui, arba meilės romanus, kurie gali skirti jaunimui jie kartais būna ganėtinai neblogai parašyti. Bet aš manau, kad tai yra sveika. Tuo labiau, kad pradedant paauglystį, tai yra būtent tos akimirkos, kai mus pradeda dominti tokie dalykai kurių, pavyzdžiui, mes dar šiek tiek nesuprantame. E, man atrodo, ko daugelis rašytų, kurie rašo jaunimui nesupranta, tai yra, jog uh, kiekvienas jaunas žmogus, jisai nelabai mėgsta skaityti būtent apie tą kartą, kurioje jisai yra. Tai yra, kad jeigu tau yra 11, tau nelabai įdomu skaityti apie 11 mečius, nes tu pats mhm. matai visą tai aplinkai. Taip. Vis tiek skaitai mhm. vieną kartą toliau, tu, jeigu tau 11 skaitai, kas ten vėliavesniai paauglystiai, jeigu tu jau esi ten 15 skaitai, jau truputį apie tos jaunus suaugusius, nes tau nori asociacijos, bet nori ir kažko, ko tu dar negali patirti. Mhm. mhm. Tai Tokias. Orgiuose prie bedugnės patiko, atlėpė, gal formavo? A, formavo būtų stiprus žodis per daug. Aha. A, aš manau, kad tam tikrų metų buvo tinkama, kad atrašiau su kuo asocijuotis mhm. toje knygoje. Aš manau, kad tokio amžiaus, ypač paaugliai, iki tam tikro amžiaus, jie stipriau jaučia literatūroje gal emociją. Ypač kaip, pavyzdžiui, būna tam tikros knygos, kurios labai turi tokią laisvės pojūtį. Ten, tarkim, jeigu skaitant e, ir keruako kelyje, jie, jie iš pradžių, kaip paaugliai skaito, tai jie jaučia tą laisvę, ne tiek kokia ten galbūt filosofija yra paslėpta dar kažkas, bet jie jaučia tą mhm. tokį maištą tam tikrą. Ir aš manau, kad jiem labai svarbu skaitant uh, e, asociuotis su emocija ir jausmu ir ką, jau, ką jautė tuo metu, tuo metu herojus. Pabandykim šį kartą įeiti į laisvą diskusiją. Man atrodo, kad paauglių literatūra visiškai nekalba apie patį paauglį, nes tai yra romanai parašti suaugusių žmonių, kaip jie įsivaizduoja tą tarpsnį. Ir pavyzdžiui, dažniausiai parašyti vieną. Taip, ir ta prasme, parašyti, parašyti paauglių, pavyzdžiui, kalba, ten su visą pas, pasvertus šriftu, tas paskas, pradėkime tada vaikų knygas rašyti švepuotai. Juk ne viena knyga nerašoma nušnekamąją kalbą. Taip. Tai yra toks a, labai kaip ir kai kurie saugusiai, kurie rašo, pavyzdžiui, vaikam, kartais irgi daro tas klaidas, kurie įsivaizduoja, jeigu aš rašau vaikam, tai aš turiu rašyti vaikiškai. Mhm. Čia maždaug uh, atmesti savo visą intelektą ir emocinį intelektą ir panašiai Taip. rašyti e, vaikiškai, lygiai taip pat, kai, kai kada mėgsta su vaikais irgi bendrauti, su kūdikiais, kad aš turiu nešnekėti su juo kaip su žmogumu, o lygiai nusėsti iki jo lygio ir sakyti gugu gaga. Taip, taip. Tai aš jaučiu irgi, kad kartais paauglys piktinas skaitydamas, kaip jie vadina jam, jam skirtą literatūrą ir jis jaučia, kad su juo šneka kaip su durneliu. Nu, taip, būtent, būtent, koks būtent, tai kvailelis ir dar, dar gale mėgsta parašyti moralą. Kad taip, jeigu tu būtent. nesupratai, apie ką buvo istorija, tai istorija buvo būtent, apie štai ir taip. Tai va, ar, ar, ar, ar tu patyrei šitą dalyką skaitydama iš tikrųjų tą paauglių literatūrą, kuri... Koks tavo santykis apskritai su jie? Aš kažkaip pradedu abejoti, ar apskritai egzistuoja vertinga paauglių literatūra. Taip. Kas yra įdomiausia, man taip atrodo, ko nesupranta saugusieji, kurie rašo paaugliams. Tai yra tai, kad uh, jeigu vaikams tu dar gali, tarkim, rašyti pasaką ir pamoralizuoti arba įkišti kažkokią savo ideologiją arba savo įsitikinimus, Tai paaugliai labai jaučia, kada tu bandai jiems prakišti savo idėjas taip, ir paaiškinti taip, kažką, ką tu nori pasakyti ir kaip tu nori, kad jie gyventų. Jie labai jaučia ir dėl to rašyti paauglių literatūrą tokią, kuri jam būtų artima ir kurią jisai suprastų ir norėtų, norėtų perskaityti yra beprotiškai sunku. Taip. Ar iš vis jos reikia paauglių literatūros? jos reikia, bet aš man, ir aš manau, kad jinai yra, bet ji, uh, tai nėra tos knygos, kurios yra vadinamos paauglių literatūra. Įdomiausia, kad yra, atrodo, du skirtingi dalykai. Tai, ką mes vadinam paauglių literatūra ir tai, ką paaugliai skaito. Mhm. Kas iš vis skaito paauglių literatūrą? Aš, aš tai turiu tokią iš tiesų... Uh, E, samokslo, nesamokslo teorija, kad paauglių literatūrą skaito infantilų saugusiai, kurie to nepatyrė, bet nori, bu, norėjo tai patirti, bet nepatyrė ir jam norisi to prieskonio. Arba tu tiesiog galbūt... taip perskaitai iš pykčio, nu, kaip man buvo. Ne, man atrodo, kad tai gali būti ir tėvai, kurie galbūt turi, pavyzdžiui, paauglius kažkokius uh, vaikus ir nori juos suprasti ir perskaitų paauglių literatūrą ir įsivaizduoja, kad toks yra jo paauglys ir taip pat reikėtų man paaiškinti savo paauglį, kad vat, jis irgi elgesi dėl to ir dėl to. Man taip gaila to vaiko iš tikrųjų, labai <laughs> nuoširdžiai gaila to vaiko. T Todėl dažnai atrodo, kad ta paauglių literatūra iš tikrųjų yra komer rašoma, rašoma komerciniais tikslais. tikslais. Aš manau, lygiai taip pat kaip... Uh, jie, yeah, aš manau, netitaiko auditorijos. Mhm. Labai uh, ko mes nevadinam, tarkim, kartais uh, paauglių literatūra, nors jie iš tiesų yra dėl to, kad žmonės neįsivaizduoja, kokia auditorija įtaiko. Aš galiu, pavyzdžiui, duoti labai juokingą pavyzdį, kurį tikriausiai dabar visi žino, tarkim, 50 pilkų atspalvių. Taip, taip, kur ir maniau. At, man atrodo, kad ta pati autorė, ne autorė, man kažkaip būtų skaudu ją pavadinti rašytoje. Tai uh, aš nemanau, kad jinai įsivaizduoja, kas ją skaito, bet uh, iš patirties ir šiaip iš... Uh, kas yra iš aplinkos, bent kiek pažįstamai mhm. yra skaitę, tai yra tokie saugusiai, kurie to nepatyrė, jau nepatyrė ir paaugliai, kurie Kuriems dar nepatyrė. Ir, ir yra įdomu, va, tas, nes yra labai didelis mailo burbulas išpūstas apskritai apie šitą, apie šitą Taip. knygą. Bet man labai įdomu iš tiesų, aš, pažiūrėjau, kai buvau paauglė, kas mane labiausiai domindavo ir kas uh, bu, nuo vėlesnės paauglysės, šiek tiek gal 15-14 metų, tai buvo būtent tai, kas galbūt jau ne mūsų amžiuje, bet anksčiau buvo draudžiama skaityti. Realybė. Parašyta daugiau mažiau už tai, ką jauti ir kas iš tiesų įvyko, tarkim, rašytojo gyvenime. Tai, pavyzdžiui, nu, tarkim, pavyzdį galiu duoti Williams Brow Narkašas, kuris buvo irgi, buvo labai daug ten išpūstas burbulas apie tai, kaip čia propaguoja narkotikus ir panašiai. O iš esmės ten yra to, kad, toks aprašytas purvas, jog aš nemanau, kad bet koks žmogus ar jaunas žmogus perskaitęs tiek purvo realybėje, pe, įsivaizdavęs tiek purvo toje realybėje, manytų, kad tai yra kažkoks taip, taip, taip, išsigelbėjimas arba rojus. Tai jie, tam, aprašant apie realybę nereikia kažkokio moralo, nes tau jau skaitant yra ganėtinai išlikštu. Mhm Yeah. Ir, ir jeigu tau pateikia moralą, tada tu manai, kad su tavim kalba kaip su kvailu, kvailu mažamečiu. O ką tu manai apie tokią nuomonę, jog knygos paaugliams, pavyzdžiui, yra tik tai būdas atitraukti paauglį nuo paauglystės kančių ar kompiuterinių žaidimų? Aš manau, kad labai sunku šnekėti apie apskritai apie paauglių literatūrą dėl to, kad um, mes atrodo, kad lietų literatūroje iš viso tokias neturim. Mes mhm. turim tik tai tą... Ta užsienietiška literatūra, kai jie turi tą, pasakysiu angliškai, young adults, kur vadina jaunųjų suaugusiųjų literatūrą, kažkaip mes lietuvių literatūrai to nelabai skirstom. Tai o, aš manau, kad lietuvių literatūrai, ypač, pavyzdžiui, programiniai, tai ką skiria vat, paaugliams, Tai yra skirta, ten yra moralas po moralo. Dėl to, dėl to didžiausią įspūdį, nors atrodo, jau dabar nebeatrodo taip šio laikiškai, ten iškėma, saviskis ir panašiai, bet arba <clears throat> balys ruoga. Mhm. Bet kai tu pajūti, jog tau nekiša to moralo, taip, taip. pakištuko tokios, taip. tai iš karto pradedi asociuotis ir tau atgaiva yra nuo mhm. viso to moralizavimo. Galbūt ir gerai, nes taip vienai par kitaip formuojas tavo literatūrinis skonis. O ar pati rašytum apie paaugliškas problemas? Aš net nesu tikra, ar yra toks dalykas kaip paaugliškas problemas. Kas iš vis tai yra, nes, nu tai pa, tarkim, kitoj literatūrai tai yra, iš, atrodo taip, kad e, tas pauliškas problemas galėtum sudėti papunkčiui. Ir, ir visur naudojami hashtagai. Jo, jo. Šitas irgi atsirado. Hashtag paauglių <laughs> literatūra. Kaip ten yra? Hashtag. Viename knygynė yra hashtag literatūra paaugliam. Kaip, kaip yra stengiamasi uh, at, atkreipti paauglio dėmesį apskritai literatūrą? Tai vat, tokiam absurdiškom priemonėm, iš kurių mes juokiamės. <laughs> Nes tai yra apsimes, apsimestinai daroma, nes mes jaučiam, kur yra būtent. Tų... Nebendradarbiavimas su paaugliais. Tai, nes labai taip. jaučiasi, nu. tai yra Jeigu mes pamatytume saugusią moterį, kuri apsirengtų kaip penkių metų mergaitė, tai mums irgi atrodytų jokinga. Tai lygiai taip pat, kai yra toks elgesys, kur atrodo, ban, ganėtinai ironiškai jie bando pritapti, sutapti kažkaip su tuo paaugliu, bet nebandydami jie suprasti, o apsimesti vaiku. Taip, mm, taip, taip. Infantilu. Žaržau! žodžiai! Taip kažkokią vat, kaukę užsidėti ir cirką daryti dėl to, kad čia yra kažkokie naujieji amžiai. Ir tai yra žiauriai atgrasu iš tikrųjų. Man labai įdomu iš tiesų uh, emocinį intelektą prasme, kai pašašo, pavyzdžiui, uh, apie paauglius augęs žmogus ir jis įsivaizduoja, kai jo gyvenimas yra komplikuotas, jis įsivaizduoja, kad paauglys tai turi dvi, tris emocijas taip, taip. ir viskas, jeigu įrašo apie tėvų ir vaikų santykius, tai būtinai bus kaip jis nekenčia tėvų ir tas nepykanta, nepykanta, nepykanta ir jis kažkaip neįsivaizduoja, kad lygiai taip pat paauglys turi labai uh, E, didelę ir kompleksuotą emocijų paletę. Bet o kas atsitinka, kad tie žmonės pradeda taip galvoti? Toks jausmas, kad jie niekada nebuvo paaugliais ir jie užmiršta, kas tai yra. Sunku grįžti į tą tiesiog paauglystės laikotarpį. Taip, nemanė, kad buvo žmonėmis, kai buvo paaugliai. Ir be to yra, aš manau, skirtumas, kokią jie paauglystę patyrė ir kokią mes. Tai yra kontekstas kitoks. Bet kartais, žinai, jie per daug, nes vis tiek paauglystės visgi yra panašios. Ir mūsų tėvų buvo panašiai, ir, ir mūsų. O jiem atrodo, kad jinai kardinaliai pasikeitė ir mes čia... Tai čia yra iš tos serijos, kur kiekvien, kiekviena karta mūsų tėvų, ir aš jaučiu po penkių metų vėl ir pati pradėsiu išnekėti apie tai, koks jaunimas yra baisus, ir aš jų nesuprantu, ir kaip jie taip gali gyventi gyventi ir kaip jie taip daro. Tai Bet čia... ką jie turės daryti, kad, kad dabar mes gyvenant iš tam amžiui, kad atrodo, mes galime daryti iš esmės viską, tai ką jie jau turės daryti, kad mes sakytumėm, o Dieve, o Dieve, ką tu darai? Neįsivaizduoju. kas dar gali labiau nustebinti? Iš tikrųjų, kas gali daugiau nustebinti negu, dab, ne, negu tai, kas vyksta dabar apskritai? Pamatysim. Pama, pamatysim, mes jau kalbam kaip pasenę. Man iš tiesų tas ir įdomu, kad kuo labiausiai bandau e, nustebinti e, ir rašydami paaugliams literatūrą, jau bando išprovokuoti ir kažko, kažką labai tokio drastiško padaryti, ką įsivaizduoja paauglių, paaugliai turi atrodyti ir mm -hmm. ką paaugliai turi daryti ir jie prašo kažkas drastiško ir paaugliam tai netrodo labai įspūdinga. Indrė, pasakyk šitą man. Padėk tašką. Pasak, pa, padėk, pa, padėk tą tašką. Laidos taškas rašydami paaugliams, uh, jie net neturi rašyti apie paauglį, apie tai, kad tai yra paauglys. Nes aš manau, paauglys skaito ir, tai, ir apie tai, ką patiria saugęs toliau gyvenime. Tai aš manyčiau, jog reikėtų pamiršti tą apsimetimą paaugliais arba vaikais, e, rašant, jeigu tu raš, stengiasi rašyti ir taikyti į paauglius, tiesiog šnekėti nuo širdžiai ir kai paauglys pajaus, jog tu šneki nuo širdžiai apie tai, ką tu jauti, jisai irgi pradės asociuotis. Ja. Taip, taip. Mhm. taip, taip. Labai gražiai. Labai gražiai. <laughs> Taip, kiekvien, kiekvieną laidą Salvija dainuoja. Nu, Šiandien yra repo tikiuosi, diena. Ne. Šiandien ne. yra repo diena visiškai. Ne, ne, ne. Taip. Ne. Taip. Ne. Šiandien minėjimo gimtadienis. Taip. Ne. <laughs> I'm a rap god. Rap god. I'm... Gerai. A, uh, mes kiekvieną kartą prašom mm, mūsų pašnekovo, kad jis duotų tiesiog bet kokį žodį. Duokite žodį. Užsimerkit ir duokit žodį. Meskit žodį. Skriekit. Pagalvė. Pagalvė. Pagalvė. Uh. Labai rimuojasi paaugliai. Žiauriai rimuojasi, žinok. Oi, Labai jokinga būna, kai Adomas duoda žodį, tai jis tiesiog duoda temą. <laughs> ja. Jis sakytų, paauglys. Čia <laughs> knyga. Mokykla. Gerai, uh, duokite ritmą ir aš galbūt po pusės minutės sugalvosiu, ką dainuoti. Ne, taip greitai kažką ram. Nu gerai. Nu gerai, gerai. Improvizuok, improvizuok. Tu kavalsiuką duodi. Nagi. Na nu gerai. Nebijok, pagalbę pasidėsiu, kai krisiu. Nemoralizuok. Pasidėsiu pagalbę, kai krisiu ir turiu. Ne vieną ir ne du, o keturis. Draugus. <laughs> ir dalykus, apie kuriuos kalbu ir kuriuos jaučiu. Yra racijos. Indra, gal tu galėtum pasiūlyti mums e, kokią dainą pasiklausyti pabaigai? Aš turėčiau pasakyti, Taip. kokios dienos mes pasirinkom. Tiesiog sakyk, kokia tau šauna į galvą pirmą. Atlikėjo užtektų? Ne. Ne, ne. Ne, ne, ne. Ne. Tu gali pasakyti atlikėją ir po to po pusės sekundės pridurti <laughs> dainos pavadinimą. Uh, Ray Charles norėtųsi mm. kažko. Mm. Ir I have a woman. Labai gerai, paklausysim. Na, o dabar mūsų laidą rengia Teatras Lino Lėlės, laidą remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas ir Lietuvos kultūros taryba. Mūsų laida kartojama sekmadienį 16.30. Ate. Yeah, I got a woman way over town that's good Just for me. treats me right. Never running in the streets eh, and leaving me alone. She knows a woman's place. It's right there now in her home. I got a woman way over town that's good to me. oh yeah. See, I got a woman way over town. she's alright. I don't know she's alright. She's alright, she's alright.